السلام عليك يا يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وإن الله سمع سمع سمع Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirali na imaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su sa njim vjerovali uzviknuli. Kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Islam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا متقبلا Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolimo zajedno gospodara da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas sačuva od dana kada ćemo blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Hvala gospodaru koji nas je počastio da pripadamo umetu posljednjih Božih poslanika Muhammeda. Molim gospodara da nam olakša u našim životima ono što je dobro za nas na oba svijeta. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga osim uzvišenog gospodara Allaha Đelešanu i svjedočim da je Muhammed njegov poslanik. Molim gospodara da ovo svjedočanstvo u svojim životima živimo i da molimo gospodara da sa njim s ovog svijeta odimo. Draga braćo i poštovani sestre, nastavljamo se družiti sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi koje nam je zabilježio imam Buharija u svom sahimu prije nego što uđemo u sami hadis i u poglavlje koje ćemo danas čitati, danas sam razmišljao o jednom hadisu Božeg poslanika sallallahu alaihi koji je svakom vjerniku i vjernici neka kutija kaže Boži poslanik opisujući sudnji dan da će na sudnjem danu doći vjerovjesnik a sa njim će biti samo dvojica ljudi i kaže, doći će vjerovjesnik, sa njim će biti samo jedan čovjek. I doći će, kaže vjerovjesnik, pazite, onaj kojeg je insan, znači vrhunac insana, kojeg je Allah Želešanu odabrao da bude vjerovjesnik. Kaže, doći će potpuno sam, nikomu se nije odazvao. I zbog čega ovo govorim? Zbog jedne rečence kojoj nas ulema uči. Kaže, drž se istine i nikada ne pomisli da je malo onih koji nju slijedi. Čuvaj se zablude i ne dozvoli da ti oči obmane što možda je mnogo onih koji je slijedi. Kada vidiš mnoštvo, gledaj na čemu su. I zbog toga ovaj hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam je nešto što mi je danas čitav dan okupiralo misli. Zamisli vjerovijesni, čovjek kojeg je uzvišeni gospodar odabra, dolazi sa njim nema nikog Čitav život je radio. Radio puno više nego što mi možemo zamisliti da možemo raditi. Trudio se puno više nego što bi mi mogli i planirati da se trudi. Dolazi na sudnjem danu, a sa njim nema nikoga. Na samom početku bih vas zamolio, onako kao što smo uobičajali, da se sjetimo Fativom ili Dovom imama Buharije, u hadijsku zbirku čitamo. lillahi fatiha. Došli smo do 23. poglavlja u knjizi o hajzu. Babu šuhudil ha'idil idejni wa al muslimin wa zilna musalla. Poglavlje žene u menstruaciji će biti prisutne prilikom obavljanja dva bajrama, kurbanskog i ramazanskog bajrama i prisustovat će dovi koju muslimani tom prilikom upućuju, a neće biti prisutne na samom musali gdje se namaz obavljaju. Sami naslov odmah nam govori da je tema nešto sa čime mi imamo mnogo u Bosni i Hercegovini izazova. Kod nas žene više i džumu ne klanje. A pogledajte, ovdje imam Buharija u naslov. Naravno, posle naslova dolazi šta? Hadis, koji to potvrđuje. Kaže, imam Buharija poglavlje, prisustvo žene čak u menstruaciji treba da bude prisutna prilikom klanjanja Kurban Bajrama i Ramazanskog Bajrama i prilikom upućivanja zajedničke dove, jer se prilikom dva Bajrama uputi dova muslimani upućuju dove i kaže neće biti prisutna samo na onome mjestu koje se zove Musalla, gdje se konkretno klanja gdje se konkretno klanja Bajram namaz. Vi znate gdje je Musalla u Sarajevo, ulica Musalla. E tu je ujedno bila i Musalla. Zgrada predsjedništva je na Vakufu na Musalla. Zgrada kantonalne vlade je na Vakufu na Musalla. Sve se ono zove ulica kako? Musallu. Dakle, žene trebaju izaći na Musallu s tim što neće obavljati namaz. Zašto? Jer nisu u halu, u stanju u kojem se može obavljati namaz. 324. hadis. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة prenio nam je Muhammed ibn Salam od Abdul Wahaba, od Ejuba, od Hafse, radijallahu anha. Hafsa je Hanuma, Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallam. قالت da je ona kazala, nemnau en jahružne Mi bi sve izlazile, a spriječavale bi samo one djevojke koje su baš mlade, one djevojke za udaj Njima ne bi dale da one izađu sa nama, svi ostali bi izašla. I djevojčice, i žene koje su već udate, i starije žene, sve bi izašla Jedino bi, kaže, mi sklonile one koje su za udaju. Jer po njih prosti trebaju doći. To je utajva kad bila, kaže. Jel? Danas je drugačije. Subhanallah. فَقَدِمَتْ إِمْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفِ Pa je jedna žena došla i odsjela je u kući Benu Halefa. Ovo se dešava u Basri. Hazreti Hafsa priča šta se dešavalo za vrijeme Resulullah. Mi bi, kaže, sve izašle. Jedino bi spriječavale, čak ne bi mogle spriječiti, one bi čak izašle, žene koje su, odnosno djevojke koje su baš za udaju. Pa je došla jedna žena i odsjela je u kući Benu Halefa. jedno mjesto u, u Basri. haddeset an uhtiha. Pa nam je ona prenijela hadis od njene sestri. A gledajte koju je se, sestra. Wa kana zauđu uhtiha gaza na nebiji snetej ašrate. Njena ta sestra, prvo, njen muž je 12 puta bio u bitkama sa Resulullahom sallallahu alaihi wa sallam. Wa kanet uhti mahu fisik. A ona, ta njena sestra, je izašla šest puta u ratni, u vojni pohod sa Rasulullahom sallallahu alaihi pa je rekla, davil kelma, mi bi liječile one koji su bili ranjeni u bitici. umu ala Zašto? Jer je ona spomenula Hafsa gore, mi bi spriječavale šta? Djevojkama koje su mlade da izađu. Kaže ona, ja bila u bitkama sa Rasulullahom sallallahu alaihi Nakon što je objavljen koji? Ajet hijjaba. Ja sam bila, kaže, muž u 12 bitki, ona bila u koliko u 6 bitki sa Rasulullahom sallallahu. Kaže, liječile bi ranjene, wa naqumu ala al-marda i hizmetile bi, kame doslovno znači stojati. Znači stojali bi pored onoga koje hasta da mogu dodati, da ga mogu nahraniti. Kaže, hizmetile bi bolesni. ukhti uhti nebija sallallahu alaihi sallam. Pa je ta moja sestra pitala vjerovjesnika. Kaže, ala ihdana ba'sun idha lam yakun laha jilbabun an takhruj. Kaže Allahu poslanice, ovo na Bajram. Ako ja ne bih našla džilba, onu široku, u kojem se mogu pokriti svoje stigno mjesto, da budem sva pokrivena. Kaže, ima li, kaže, onaj smetnje da ja izađem. Kaže Resulullah, li turbiseha sahibetuha min džilbabiha. Neka joj prijateljica posudi džilba, haljinu. Ali nek izađe. Wali tushhidil hajra, vodavatel muslimin, i neka bude prisutna kada se čini dobro i neka bude prisutna kada muslimani upućuju dobro. Felema kadimet umu atije se altuha, kada je došla ova umu atija žena, pitao sam je, jesi li ti čula ovo od vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam, da je ovako rekao, da izađu. Kaže, kalet bi ebi na, otkupila ga ocen, jesi. Ovo otkupila u arapskom jeziku je kad ti je neko draži i od oca i od majke, a to jedino može pejgamber biti, sallallahu alaihi wasallam. Ova umu Atija, sahabijka bi govorila kad joj neko spomeni Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kaže otkupila ga ocem, jesam, direktno sam od njega ovo čuo. وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي Kaže, nikada ne bi vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam spomenula, a da ne bi kazala, otkupila ga svojim ocem. Jer kćer i sin, kada su iskreni u ljubavi prema ocu i majci, sebe bi dali, ali bi oca i majku zaštitili. Zato ona kaže, ocem ga otkupla u biti kao da mi on otac. Prije moga babi. Jahru Đula Avatib, kaže, čula sam ga kako kaže. Hafsa je na početku rekla, mi bi sprječavale koga da izlazi mlade djevojke. Kaže, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao. Ovo je znači mal period između vremena Resulullaha i nakon njegovog preseljenja kaže jahruđu lavatik, Boži poslanik je za života govorio, neka izađu mlade djevojke. Vojdevatil hudur i one djevojke koje se sklone, koje su za udaj. Evo ila avatiku devatil hudur. čak i one žene koje su menstruacije. vali ješhedna l'hajr, neka i one budu prisutne dobro. al mu'minin i neka prisustvuju dovi vjernika. Voja l'hujadu za razliku od mladih žena i žena općento, one koje su u menstruaciji će se povući sa mjesta gdje se klanja Bajram namaz i one neće, neće klanjati Bajram namaz. Qalat Hafsa, tada je Hafsa, Hazreti Hafsa rekla, fakultu al pitala sam one koje su u menstruaciji da provjerim da li one izlazi, faqalat tešhedu arefe wa Tada je, je odgovorila Umu Atije, kaže, Zar ne, ne bude žena na arefatu, zar ne bude na tom i tom mjestu, na tom i tom mjestu, spominjala je mjesta gdje je preče da žena bude, da bude u čistoći. Bude na arefatu, u hajzu, nije problem. Zar ne može na Bajram namazu da bude, da bude prisutna? Ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam sadrži mnogo poruka i povuka nama i u naše vrijeme je bitno da primjenjujemo iz, iz života Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam ono što, na čemu nas je on ostavio. Jedna od stvari na kojem je Resulullah sallallahu alaihi wasallam ostavio muslimane i muslimanke jeste da su zajedno u dobru. Musliman i muslimanka se svojim odgojem uče ponašati jedni pred drugima. Nikako nije rješenje odsjeći jedno od drugih. Nikako rješenje nije. Nego treba se naučiti kako se muškarac ponaša u društvu žena i kako se žena ponaša u društvu muškaraca. To su ono što nazivamo edebima. Edeb sjedenja, edeb govora, edeb obraćanja, edeb pitanja. Šta se pita, šta se ne pita. Na koji način se komunicira. I to je prva stvar. Jer vidite, Resulullah sallallahu alaihi i na najvećem skupu muslimana, a to su Bajram, ne dozvoljava da se žene marginaliziraju. To je prva, vrlo bitna stvar. Druga stvar koju trebamo, trebamo imati na umu, jeste da nisu svi ljudi istoga stanja. Pogledajte ovdje kaže sahabijka žena iz vremena Muhameda sallallahu alaihi sallam, pita kaže šta ću ja ako nemam nemam dželbaba, nemam haljine koju ću obući. Šta da radim? Danas pogledajte, otvorite svoj ormar kada kući dođe. Koliko mi imamo, koliko oni nemaju. A kakvi smo mi, kakvi su oni? Subhanallah, ona kaže, nemam džilbaba, nemam haljine Allaho posla. Da za da izađem. A Dunjaluk se trijesao kad bi oni podigli glas. Danas mi svi galamimo. Nikoga ništa ne obuzim. Jedan od njih, subhanallah, danas sam slušao o njemu, je bio u, du, i bio je pod zaštitom jednog od mušrika. I vidio je kako druge muslimane zlostavljaju, a njega ne, ne zlostavljaju. Kaže on ovome mušriku, mnogobošću koji ga štiti. Kaže, ja sam tebi vratio zaštitu, nemoj me ti štiti. Kaže on bolan, drugi će te prebiti ovdje u Mekke, imat problema. Kaže neki imam, ja imam zaštitu, mene Allah štiti. Jedne prilike su nešto govorili i počeli su njega napadati. Kaže, nemojte njega, njega štiti ta i ta, od mušvita. Kaže, on njima ne štiti, mene, mene samo Allah štiti. I počnu ga tući, toga shaba, Resulullah sallallahu Toliko tuć, da su moko potpuno zatvorili pitanje hoće li moko preživjeti. Kaže ovaj koji ga je štitio. Kakva su to srca bila? To je, to je za ne Ako ima u svakom vremenu junaka, jedino vrijeme koje je imalo na stotine i na hiljade junaka i muškaraca i žena je vrijeme Resulullah sallallahu Kaže, ranjeno mu je oko, zatvoreno. Kaže, sam ti rekao, vidi što si ti soka uradili. Kaže on, ajni salime, ovo moje zdravo oko, muštakatun ila ma sada uhteha moje zdravo oko priželjkuje ono što je moje drugo oko doživjelo. Da, priželjkuje zdravo da dobije ono što je dobilo ovo koje je ranjeno. Dakle, nisu stanja ljudi i nemojte nikada, to vam moram kazati, stalno to ponavljam. Od Edeba Rasulullah sallallahu alaihi sallam je, ako hranu ne možeš podijeliti sa komšijom, nemoj da komšija vidi da je u kuću unosiš. Vi znate, ako ne možeš podijeliti hranu, unosiš je u kuću. Neka to bude u onoj kesi koja je nepravidna, jer možda njegova djeca ne mogu to imati što ti imaš. Možda njegovi ukućani ne mogu jesti meso koliko ga ti i tva porodica jedi. To je edeb Resulullah. Evo učimo ga iz ovoga. Šta kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam? Neka joj sestra njena. Neka joj sestra njena misli sestra u vjeru. Jer brat po ocu i majici može biti brat, istinski brat, a to je po dva uvjeta. Da ti je brat prvo po pa onda po ocu i majci. Ako je samo po ocu i majci, možda će biti sebični nego tvoj brat koji je po vjeri. Šta fali ako imam dva odjela, šta im fali da tebi dadnim jedno, da i ti na Bajram izađeš u odjelu? Subhanallah. Ovdje imamo jedan propis koji treba podcrtati, a to je da žene u stanju menstruacije ne ulaze u džanju. I bez obzira što nekada dođu i pitanja i do mene i do drugih predavača, kaže ja bih došla na predavanje. Hvala Allahu, Allah te je da živiš u vremenu kada se predavanje može snimiti. Nema potrebe da ulazim. U džamiju žena u menstruaciji ne ulazi. Jedino što ima pitanje, nekada se desi, kaže moram proći kroz harem džamije. Kroz harem džamije. subhanallah, razmišljajući o tom propisu, naravno ukoliko je potrebno, ukoliko je nužno da prođe kroz harem džamije, može proći žena radi svojih potreba ili da nešto, ukoliko ima neki, neki posao ili neku obavezu. Međutim, toliko je ulema ranije pazla na to u gradu Halep u Siriji ima jedna prelijepa džamija. Džamija se zove Osmanija, osmanijska džamija, nedaleko od tvrđave Halepske. Allah me počastio pa sam dva mjeseca tu živio. I prvo što sam primijetio, dva ulaza imaju, jedan s jedne strane, jedan s drugi, pa se može prolaz kroz džamiju. Subhanallah, oni su u džamiji, kad uđete, veliki harem, kao harem Begove džamije, a okolo su sobe za studente, za ulemu, pa kod ovoga anima možeš učiti Kur'an, kod ovoga afik. Vidim ja, subhanallah, kad uđeš onaj, u harem džamije, sve su one pločice okrenute horizontalno, samo su neke okrenute vertikalno. Ja pitam, što je to? Kaže, zato što znamo da žene iz ovih četvrti koji su oko džamije, Najkraći put im je s kraja na kraj četvrti ili velika džamija, da prođu šta? Kroz harem džamiji. I bilo im nezgodno. I kad su preveli džamiju, da bi njima psihološki bilo lako, kazali ovaj put je tri, četiri cigle, koje su stavljene napad, ne spadaju u da ne pripadaju haremu džamije, nego su šta? Nego su put. Da muslimani, muslimanke mogu, mogu tuda, tuda prolaziti. Što se tiče neki drugi detalja. Ja ću ovdje jednu stvar podcrtati. Resulullah s.a.v. kaže neka žene u dobru, neka žene prisustvuju dobru i neka u dobi muslimana. Ono što je zanemareno kod nas među muslimanima i muslimankama jeste upravo ovo. Kad god ste u prilici da sjedite na sjelu, završava se sijelu, uzmite proučite dobu. Zajednička doba ima posebnu vrijednost. Zamolite gospodara da vam dadne ono što je dobro za vas. Zamolite gospodara da vas sačuva od onoga što je loše za, od, loše za vas. Jedan od razloga zašto je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam dozvolio da žene i kazao da žene trebaju prisutovati Bajram namazu jeste kaže da budu prisutne dovi gdje se, gdje se upućuje I znajte da su to društva sa kojima ne možeš nikada biti nesretan društvo gdje se Allah spominje, društvo gdje se zajedno dove upućuju. Kažu, la ješka bihim dželisuhu, onaj ko sjedi s takvim ljudima ne može, ne može biti na gubidu. Ovdje hoću samo još nekoliko detalja o Hazreti Hafsi, koja nam je prenijela ovo iz života Resulullaha sallallahu alaihi Vi znate da je to naša majka Hafsa kćerka poznatog, poznatog Hazreti Omer. Subhanallah, vrlo je bitno da znamo neke detalje o životu tih, velikana. Ja sam samo odabrao nekoliko sitnih detalja, ne bi li Allah dao da mi iskreno volimo te ljude, jer čovjek slijedi, čovjek se ugleda na onu osobu koju voli. Reci mi koja osoba je tebi draga, reći ću ti kako ćeš se ponašati. Ponašat ćeš se kao ta osoba. I zato srce je najvrijednije što vjernik treba čuvati i vjernici. Kada srce dadniš, Hazreti Hafsa se vrlo rano udala, sa 14 godina. I udala se za jednog plementog ashaba Hunisa. On je sa njom živio otprilike 9 godina. Obje hijdre obavio. Obje. I u Abesiniju i u Medini. Učestvovao je u bitci na Bedru. I u bitci na uvodu presali muž od Hazreti Hafsi. I to je bilo čudno da tamo potraje dug period između preseljenja muža i udaje žene pod. Međutim, gotovo godinu dana je prošla, Hazreti Hafsa se nije udala. I spominju u njenom životopisu da je onda babo odlučio da uda kćerku. I Hazreti Omer odlazi, kome će prvo nego Ebu Bekru. Kaže, Ebu Bekre, ti znaš, moja kćerka je ostala udovica, bili je ti ženi. Kaže, Ebu Bekri je samo šutio. A znate kakav je Omer ljud, kaže, ja sam se, kaže, na njega razljutio, ne znam da sam se na nekoga naljutio, koliko sam se na Ebu Ne, ništa mi ne, da kaže, neću. Pa hajde. Kaže, samo se okrenuo i otišao. Nije prošlo neko vrijeme, odim ja kod Hazreti Osmana. Osman je bio oženjen sa Hazreti Rukajom, kćerkom Božeg poslanika i preselila Rukaja. Kaže, tamo, sad je udovac, ona je udovica, da suda za njega. Kažem, Osmane, Bil ti, kaže, oženio moju hafsu, moju kćerku. Subhanallah, kaže, Osman mi nije ništa odgovorio. Kaže, dođem drugi put, on klanja. I kaže, sjednijem pored Osmana, on klanja. Sjednijem pored njega vidim da je odužio namaz, neće da prekine namaz. Ja stanem, gledam ga, on sve odunije, stoji, stoji. I kaže, kad sam ga dočekao i to dugo klanjao, ono, baš čekao da Hazreti Omer rodi. Pitam ga ja, bil se ti osmano oženio mojom kćerkom Hafsom. A kaže, a pa nešto mi se kaže danas ne želi. Ma kaže, gorije sam se na ljudi, čuj danas mi se ne želi. Kaže, gorije sam se na njega na ljudi nego na, nego na Ebu I kaže, dolazim ja, idem da se požalim na svoja dva ahbaba, svom najvećem ahbabu, Resulullah sallallahu alaihi Kaže, Boži poslaniće, znaš, Hafsa mi je ostala bez muža, u dorce. Razmišljam, nije lako biti sam. Odlazim kod Ebu Bekra, samo šuku. Odlazim kod Osmana, njemu se danas ne želim. I kaže, subhanallah, kaže njemu Boži poslanik, sallallahu alaihi sallam, oženit će Hafsu onaj koji je bolji od njih dvojice. Onaj koji je bolji od njih dvojice. A kaže, a Osman će oženiti onu koja je bolja od Hafsi. Koja ja se izgubio, šta mi to? <laughs> Na šta mislim? Ali znate, kad je čovjek sabran, on odmah porijeda stvar. Kaže, ja odmah razmišljam, subhanallah. Znaš da nikada Resulullah ne daje prednost nikome ni nad Uvijek je sve ashabi jednako tretiv. Ako kaže bolji od Ebu Bekra i Omer, Osmana, pa kaže to je jedino on. Kaže, shvatio sam. A o ženi će, kaže, Osman bolji od mojih, pa to je njegova I kaže, shvatio sam. I kaže, niko radosniji od mene nije bio taj dan. I odlazim ja, kaže, kod Ebu Bekra. Da mu kažem. <laughs> Ebu Bekra, što vam ne odgovaraš? Naljutio se na njega. I to je da, kad se naljutiš na Ahbaba, reci, zoni ga na kavu. Naljutio se na prijatelja, na prijateljicu. Možda je razlog tvoje ljutnje nešto što se uopće nije desilo. Možda je razlog tvoje ljutnje nešto što on ili ona uopće nisu kazali. Otiđi, ako ti je ako ti je prijatelj, ako ti je brat, ako ti je sestra, sjedi sa njim. Reci, koga ti sa ti to rekao? ću jesam nisam, ili ćete te početi hvatiti i onda ćeš vidjeti koliko je sati. Ja. Kaže, Ebu Bekre, kaže, ja tebe je pitao, znaš ko će sad nju oženiti? Kaže, Boži poslanik, sallallahu alaihi sallam. I kaže, Hazreti Ebu Bekr, Omere, jedini razlog što ti nisam odgovorio jeste što je pred, predavnom i pred Osmanom Resulullah sallallahu alaihi sallam spominjao tvoju kćerku kao dugo je nije udata, kaže, kao da će ono ženiti. Ja, meni je bilo, kaže, nezgodno da ti odgovorim. A u isto vrijeme nisam ja htio da širim tajnu Božijeg poslanika. Jer to je meni, meni i Osmanu rekao. Kad se prijatelj i prijateljica povjeri, prva stvar, gledajte, gledajte lekcije života ti. Prva stvar, ako imaš nešto u srcu prema svome bratu ili sestri, otiđi i razgovaraj sa njim. Druga stvar, ako ti se on ili ona povjeri, čuvaj to, to je ta, ta etika te generacije. Čuvaj, kaže, ne bi ja proširio. Još jednu stvar. je Jel Resulullah oženio Išu? Koja je Iša bila? Čerka? Ebu Bekr. Umjesto da kaže, ja ću ožen da ne oženi Resulullah, sallallahu Jel? Pored Hazreti Iše imat će Hazreti Hafsu, Ne, kaže, ja ne bih nikada, ja ne bih nikada, kaže, proširio tajnu ili otkrio tajnu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje jedan bitan detalj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Hazret Hafsu i ako gledate Božijeg poslanika Ebu Bekra, Omera, Osmana i Ali vi vidite zbog čega su upravo ova četverca pravedni halife. Hazreti Ebu Bekr je punac Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegova kćerka Iša je Hanuma Božijeg poslanika. Hazreti Omer je punac Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Hafsa je kćerka Božijeg poslanika. Hanuma Božijeg poslanika sallallahu Hazreti Osman je oženjen sa dvije kćerke Božijeg poslanika, sa Hazreti Rukajom koja je preselila onda sa Hazreti Umu Kulsub, zet Božijeg poslanika. I Hazreti ali je oženio znamo koga, najpoznatiju ženu, kćerku Božijeg poslanika, Hazreti Fatimu radijallahu. Taj nukleus, oko kojeg nukleus vrlini se držao zajedno. I subhanallah, još jedan detalj njime ćemo završiti kada je preselila Hazreti Hafsa, pred samo preseljenje njen brat Abdullah došao, došao kod nje i rekao je, o majko moja, a brat joj, Abdullah, o majko moja, uči dovu za mene. I ja nekada imam dilemu. Kada bi pitali Hazreti Abu Bekra, ko je bolji, ti ili Hazreti Hatidža? Šta vi mislite, šta bi rekao Hazreti Abu Bekra? Ja ostavite to pitanje otvoreno. Nema prednosti, kako Boži poslanik kaže, Arapi nad, nad ne Arap. Nema prednosti imuća nad neimućnim. Vjerujte, nema nikakve prednosti muško nad žensko, osim u pobožnosti, osim u takvalu, osim u dobrim djelom. To je ono što trebamo, to je ono što trebamo njegove. Dolazi Abdullah, njen brat, Hafsin brat i kaže, majko moja, ona mu je sestra, ali mi je majka kao Hanuma Rasulullah. Kaže, majko moja, kaže, prouči mi dobu. I kaže, preselila je, ispratile su 48. godine po je preselila, nakon Hazreti Alinog hilafeta, ukopali su ju u Vekiji. Dok je dženaza išla, dženazu je između ostalog pratila Hazretija Iša i drugi hanume Resulullah sallallahu alaihi koje su bile žive. I zapamtite šta je Hazretija Iša za nju rekla. Kaže, kanet ibnetu ebiha. Kaže, bila je kćerka svoga babi. Hoće reći da je bila ličnost onakva kakav, kakav je bio njen bab. Čak imate detalj, mi svi muški koji smo oženjeni imamo taj problem. Kaže, odgovaraju žene muževu. Muž nešto, ona njemu. Kaže, Hazreti Omer jedne prilike nešto rekao i nema to, u Meki se to nije znalo desno. Da žena nakon što muž kaže, kaže, e, nije tako nego je ovako, <laughs> nema to. Kaže, bolan ženo, kako ćeš mi odgovarati? Ja rekao nešto, ti meni odgovaraš. Ti meni nije tako. Pa kaže, što se čudiš Omere? Kaže, tvoja čerka Hafsa odgovara Božijem poslaniku, sallallahu. Pa kaže, nije valjda. Pa kaže, sve one odgovori. Kaže, odlazi. Hazreti Omer kod Hafse, kaže, puna Hafsa, nemoj, <laughs> nemoj Božijem poslaniku odgovarati. Pa da propadnijemo i ja i ti zajedno. I ja kod tvoj babo i ti. Bila je, bila je čerka svoga baba. Ukopana je. Oni od vas koji budu imali priliku da posjete Medinu, grad Resulullah sallallahu alaihi sallam. nedaleko od njegove džamije je najpoznatije mezarje muslimansko koje se zove Bekija. U Bekiji je ukopana i Hazreti Hafsa radijallahu anha. I oni koji dođu tamo, lijepo je da prouče dovu tu, lijepo je da se fatimom sjeti tih velikana. Ona je tu ukopana. I kada dođete ta, u taj muslimanski svijet, kada vidite, na primjer, Meku i Medinu, i kada vidite ono što se dešava sa našim ljudima, bošnjacima na hađu, vidite zašto možda mi imamo oko da nade da će još bolje biti ovdje u Bosni. Ja ću samo dva detalja spomenuti. Jedne prilike na Srđadi sjedi žena jedna. Pitam je, ko si ti? Kaže, ja sam majka šehida. U 23. godini je preselio njen sin. I to ti je čast kad ti Srđadu svoju dijeliš sa ženom koja je sina kao šehida spremno se odavde iz Bosne. A onda sjedi sa mladićem u džami Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i kažeš mu naslon se na ovaj zid. Teško je, valjda od jacije do sabaha se ostane. Naslon se malo na zid, A on tebi kaže, jer je meza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u tom pravcu, kaže stil me da okrenem leđa njemu u njegovoj džami. E to je, narod kojem pripada. A s druge strane, ovaj mali džemat, ovo što mi radimo, kada vidite koliko u Mekiju Medini ima oni koji pružaju ruke, prosi, onda znate da mi kojima je Allah dao nismo dali dovoljno. Jer da smo mi dali dovoljno, ne bi oni pružali ruke. Zato ovo što radimo s ovom sadakom redovnom četvrtkom i ovih deset tona koji su bile u 2011. i 2012. Hoćemo i ove godine, ako Bog da, da bude pet tona. Tek smo na puta, imamo još samo devet puta da se susretimo. Vjerujte mi, toliko sam bio ponosan. Jer smo mi u gradu Resulullah vidim ljude stoje na ulici prosim. Zamislite u gradu Božijeg poslanika, njega koji je rekao ne vjeruje onaj ko zanoći sit, a komšija mu gladu. U njegovom gradu ima siromaha i prosjaka. Ali to mi svi zajedno moramo rješavati. Mi moramo malim koracima. I zato ja molim gospodara da nas počasti ovo dobro koje smo počeli, najprije da u njemu ustrajemo, da to bude dio našeg karaktera. Ne samo da bude nešto što radimo s vremena na vrijeme, nego da stalno, stalno da nam je na pamijeti Jer prošla hefta jesam u ovoj hefti, u ovoj hefti dao sadak koju daj. Da ne bi, da ne bi insan na sudnijem danu bio odgovor pred gospodarom. Zašto? Zašto se nije pobrinuo za one koji su siromašni, kojima vrlo malo treba da bi oni, ako Bog da, bili siti i bili zaštićeni. Ja molim gospodara da nas u tome Amin. Euzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Najvećim ti imenom molimo džennet svako djelo koje približava džennetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje vatri približava. Gospodaru, smiluj nam se na zemlji. Gospodar smiluj nam se kada nas u zemlju spusti. Gospodar smiluj nam se kada budemo pred tobom Najvećim te imenom molimo ne ostavi nam jedan grija da nam ga nisi oprostio. Gospodaru ne ostavi nam jedan duga da nam nisi pomogao da ga vratim. Gospodaru ne ostavi nam jednu brigu da nam nisi pomogao da se sa njom nosim. Najvećim te imenom molimo zaštiti nas od svakoga zla. Gospodar, molimo te korisno znanje i ona djela kojima ćemo se tebi približiti. Gospodaru lijepim nam vjerovanje učin. Gospodaru mrskim nam nevjerovanje Gospodaru, uljepšaj nam čestitost, a zaštiti nas od razvrata. Najvećim te molimo pokri naše sramote na oba svijeta. Gospodar, molimo te milošću tvojom sakri nas na oba svijeta. Gospodar, naše grijeho prosti počast nas proživljenjem u svoga miljenika Muhameda. Gospodar, počast nas da na njega salavate i salame donosimo gospodaru, svaka blagodat koja je večeras kod nas je od tebi. Mi tebi, gospodaru, nikoga ranim ne smatramo. Zadovoljni smo da si nam ti, gospodar. Zadovoljni smo da nam je Muhammed poslanik i zadovoljni smo da nam je Islam jer Molimo te da to gospodaru u svome društvu širim. Počasti nas da naši jezici o tebi lijepo govori. Zaštiti nas da, da o vjeri govorimo osim onoga što dobro znamo. Najvećim temenom molimo zaštiti nas od svakoga zla i počasti svakim dobrom. Počasti nas da ustrajemo u sedmičnoj sadaki. Gospodaru, počasti nas da ispunimo svoje ciljeve mjesečne sadaki. Najvećim te imenom molimo Počasti nas u proživljenju svoga miljenika Muhameda, zaštiti nas od svakoga zla. Smiluj se nama i roditeljima našima, smiluj se braći i sestrama, posebno te gospodar molimo, smiluj se onima koji su trud i napor uložili da mi danas u džami budemo. Subhane rabike rabila izzati amma jesifun. Wassalamu ala al-mursalin, alhamdulillah, rabbil alamin, al-fatiha. السلام عليك يا